boli časy, keď sme to mohli spočítať na prstoch jednej, potom dvoch rúk, potom by sme museli byť už chobotnica. Dnes si neviem predstaviť niekoho, kto by mal keď už nie 358 rúk, tak aspoň 358 prstov, to by bolo menej rúk, ale 358, to je teraz dôležité číslo. Pôvodná predstava, pokiaľ ide o tajomstva zdravia, bola taká, že sa z večerí a že sa vám z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač e, prihovorím v čase, keď už bude všetko zahalené tmou, lenže osud to zariadil inak a zhruba o pol siedmej mi zvoní telefón a na druhej strane sa ozval hlas, že Dobrý večer, tu je Peter Pladieta. Ako to vyzerá dnes po zhruba desiatich dňoch? Halo, halo. No, dneska už je to ďaleko lepšie. <laughs> Pán Padieta, to, to bola blamáš. poviem to takto rovno. Vy a zachrypnutý, veď to je niečo, čo nejde dohromady. No, čo by nešlo dohromady? a, e, všetko ide dohromady. A ešte lebo... stále mám pocit, že to nie je úplne doliečené. No jasné, lebo tak ja nie som stále ticho, to znamená, ja by som potreboval byť ticho. Vy ste na niekoho a... kričali? Nie, veď ja, eh, ja som ešte včera mal napríklad prednášku, takže ja mám konzultácie. Mm. A Spávate ja odokrytý. Ur... Áno, presne tak. <laughs> takže a, eh, treba si uvedomiť, že v tele prebiehajú rôzne procesy, a napríklad, e, ja keď som teda začal očistu, tak prvý deň očistý mi ten hlas odišiel a toto naposledy sa mi stalo 10 rokov dozadu. A to chci sme... želáme pri ženách, aby, aby hlas odišiel a zostalo ja to fyzično. Áno, áno, no. <laughs> Prvý deň, prvý deň večer som na ľudí rozprával tak, teraz prejdeme do tichého módu. <laughs> Lebo v podstate ten hlas nebol schopný vypudiť nič, ale v tichom móde to išlo. Dajte takže... mi mikrofón. Nie, no, tak uh, mikrofón tam nebol, ale reálne my, keď sme 10 rokov dozadu robili napríklad vo firme si očistu a u nás to bolo tak, že v planete všetci naraz sme to robili, tak napríklad presne na jeseň asi trom ľuďom a medzi nimi aj ja som bol, odišiel hlas, že sme presne boli zachrypnutí, čiže reálne vy nikdy neviete, čo pri očiste sa naštartuje, spustí, čo ešte telo potrebuje niekde späty vytiahnuť, z niečoho sa zbaviť. Takže ja som to zobral úsmevne, no lebo jediná vec, ktorá odišla, bol hlas tak, eh, tak som to sa dohodol s Teličkom a ja som mal ísť potom ešte na ďalší kurz e, trojdňový, kde som ja mal byť účastník, ale som sa dohodol ten prvý deň, že potrebujem, aby ma telo podržalo a že potom ja už budem mať voľno a oddych, no a tak som to aj urobil, že ten kurz, síce veľmi som tam chcel ísť, tak som ho zrušil, že teda nejdem, a v podstate do konca toho, čiže ďalšie 4 dni som na tom chrapláku to utiahol. <laughs> Ste boli ako Dalibor Janda. Áno, áno. Oheň, voda, trní, tak? <laughs> No ale už sa cítite lepšie, aspoň dúfam. Veď, ale mne nič nebolo. Ja vám nič nebolo. Mm -hmm. To znamená, že ja som normálne fungoval, ro rozprával jedine, že hlas vás teda nepustí a to je presne o tom, že ako náhle ste zachrypnutí, tak ľudia hneď povedia, vy ste chorí, ako keď mám zachrypnutý hlas, to neznamená, že som chorý. Tak aj tí, čo idú napríklad z futbalu, koľkokrát no, zachrypnutí no. a, a, a veselí. Alebo chlapi s krčmi a tiež nie sú chorí. No, oni, sú len, oni sú len v dobrej nálade. <laughs> Takže reálne ľudia to majú ako keby pointu, ja berem chorobu tak, že ležíte v posteli, máte vysokú teplotu, nedak, nedokážete fungovať, komunikovať, mm. ale ak má niekto napríklad, že takto, že vypadne hlas, alebo má nejaké lieny, tak to nie je choroba, to nie v podstate telo, telo sa detoxikuje, čistí, zbavuje niečoho. Ano. A v podstate tá choroba by mala mať taký ten uh, uh, signál, že mám teplotu, nemôžem fungovať, mám výkon minimálne o 50% menší, takže toto sú ako keby prejavy choroby, lebo viem, že napríklad jedna moja známa, keď začala užívať Greenwaysovú chlorelu, tak asi pol roka vykašliavala hlieny, že vraví ráno, keď som sa zobudila, tak som bola ako tuberák, že som tam chrklala hlieny. Bola hlienka, zlatá panna. Áno, mahulienka, áno. Takže ona tam chrchla do umývadla a vraví, že to by ju nikdy nenapadlo, že tak dlho môže v podstate nejaký proces prebiehať, ale my by sme mali byť nastavení tak, že dôverovať tomu organizmu a ten organizmus si rieši to, čo potrebuje. Mm. Takže ja som to zobral takto, dohodol som sa, telo to ustálo, lebo hovorím, prvý večer už som bol v tichom móde, to znamená, ja som potreboval ešte 4 dní na tých ľudí rozprávať. Nemohol som tam 4 dní, že dobrý deň. Keby len 4 dní, ono by to bolo nepočúvateľné aj počas celého večera. To by sa asi ťažko dalo potom realizovať to, čo sme chceli pred týždňom. No jasné, no tak to večer by som nedal nič, lebo tak to už bolo také, že, uh, že, že to bolo uh, vždy ku večeru. Mm to bolo také, že to telo išlo z poslednej verzie a ja som potreboval, to, aby to relaxovalo, dýchlo. Áno, preto to aj teraz v úvode spomíname, aby tí, ktorí čakali na reláciu a nedočkali sa, aby vedeli dôvod, prečo sme sa v ten večer jednoducho neprihlásili a zaradená bola náhradná reprízová verzia. Ale dnes no a... predpoludním máme teda dobre nastavené hviezdy, lebo by sme mohli aj nejaké tie dátumovky poriešiť. Áno, áno, ale ešte chcem doplniť jednu mm, z mhm, vecí, ano. že treba si uvedomiť vždy, že nikto nie je Bohom na zemi, že v podstate my sme ľudia a každému človeku sa môžu diať nejaké procesy, že není to o tom, samozrejme my sa snažíme, aby tie relácie boli, ale keď vám do toho vstúpia okolnosti, lebo, lebo reálne, keď ja by som sa dobre necítil, tak bez problémov ja nebudem sa hrať tak zruším to, tak ako to bolo napríklad teraz v pondelok. Mm -hmm. A niekto povie, veď ale posluchači uh, počúvajú a oni sa teraz nevedia toho dočkať. Ja rozumiem tomu, lenže tá vzťahová pyramída je postavená tak, že na vrchu je Boh alebo vesmír, potom ste vy, potom je manželka, potom, je, potom sú deti, potom sú rodičia a potom sú iní ľudia že akokoľvek to bereme, že akokoľvek my máme proste dobrých poslucháčov a tešia sa na relácie, no ale keby som e, umrel, no tak možno niekto si povie, no dobre, bolo to super a teraz to už nie je, ale o týždeň, alebo o deň, o dva, alebo o týždeň, o mesiac, ľudia si zariadia svoj život, takže je najdôležitejšia osoba v živote, je vždy ten človek, čiže ja. A každý by mal byť taký mierny egoista, že vždy si strážiť seba a strážiť si to, aby ľudia nešli cez hranu, aby tú hranu dlhodobo nepískali, lebo ak ju preťahujú, tak v podstate budú musieť znášať dôsledky toho, že v tomto kole samozrejme aj mne to niečo signalizuje, ale hovorím, ja som si urobil polno a vytvoril som si priestor pre seba a keby som sa hral na hrdinu, že pozrite, ako som to ustál a teraz idem ďalší kurz, ďalšiu prednášku, ďalší kurz, no tak duša mi to nebude signalizovať takto, ale mi to proste hodí iným spôsobom, že len každý z nás by sa mal naučiť sledovať také tie signály, a vedieť, čo ten organizmus hovorí, čo potrebuje a čo sa prirodzene deje. A keď sa veci udejú, no tak sa dejú. Nebudem hovoriť, že, že viete, to je záhada, toto neviem si to vysvetliť. Nie, no tak v podstate zatiaľ, ja keď som mával aj angíny a býval som chorý, teploty, tak ja som nikdy v živote nemal problém s hlasom. To znamená, akúkoľvek chorobu, som mal, tak nikdy mi to neudrelo na hlasivky a jedine dvakrát, čiže toto bolo druhýkrát počas života celého môjho 50-ročného, kedy mi oč, pri očiste a hlavne jesenej, nikdy to neurobilo pri, e, pri jarnej, ale jesenej, tie hlasivky odišli. No takže hm. keď budem jasno jasnozrivý, budem vedieť, prečo sa to stalo. Teraz si len môžem povedať, OK, hlas potrebuje trošku oddychnúť, tak. Takže je to tisíc za jedno a manželka vždy hovorí, to je super hlas, teraz by si mohol, mohol uh, robiť, dab, dabovať. Áno, e, nejakú rozprávkovú postavičku. No, tak ale to, by bol, musel byť nejaký mackopu. <laughs> <laughs> No, ale máme tu aj reakciu hneď na ten vašu očistu. Napísal nám Marek, e, prajem pekný deň, píšem taký kratší mail, lebo sa chcem poďakovať Petrovi Planetovi za zorganizovanie pobytu detoxu organizmu v Demenovskej doline. Som spokojný, že, som sa ho, že sme sa ho zúčastnili s mojou polovičkou a strávili pár dní v kolektíve príjemných ľudí, ktorí prekvitali dobrou náladou. Nečakal som, že to bude také jednoduché. Keď to tak e, zhodnotím v skratke dobre jedlo, ešte, raz, e, ešte teraz vyťahujem tú špaldu spoza zubov, plus cvičenie čikungu, plus spoločné varenie a hlavne veľa úsmevu na tvárach, tak mi vychádza len jedno, netreba o tom len rozprávať, ale treba to skúsiť, preto to odporúčam všetkým, hlavne takým ako ja, ktorí sú na začiatku a chcú pre seba niečo spraviť. Ďakujem aj Slobodnému vysielaču za takéto relácie. Tak my ďakujeme za ohlas. No, ďakujeme Marekovi, lebo Marek bol Jank Ohník a na začiatku len tak blikal, ale už potom sa tak <laughs> rozhorel a už, už tam vtipkovali sme. Takže, lebo jedna z najdôležitejších vecí v rámci života je smiech a radosť, lebo zoberme si, že ak chcete urobiť akýkoľvek krok k tomu, aby som sa cítil lepšie, tak potrebujem začať sa usmievať, vtipkovať. Preto možno niektorí e, eh, posluchači si povedia, jej, toto sú jaké vtipky a toto si robia prdel z toho. Ale aj ja, aj Peter Kršiak to robíme zámerne, lebo smiech je jeden z najsilnejších nástrojov na liečenie, na vitalizáciu, lebo ak sa usmievate, produkuje sa dopamín, v podstate ten organizmus sa sám začne ozdravovať a liečiť. A ak sa jedujete, no tak sa vám produkuje kortizol, čo je zápalový hormón, Takže treba každý, aby si zvážil, že veď, ale to je čistá kravina, to sa môžem tak len nad tým usmiať. No ale toto je super a toto sa nad tým môžem tiež usmiať. Čiže vy sa máte dostať do štádia, čokoľvek sa deje, sa usmievam. A jediná vec, kedy by som mal plakať, je, keď vidím nejaký romantický film alebo niečo také a pekne si poplačem. A druhá okolnosť je, keď som v truhle pochovaný, tak vtedy si môžem poplakať, že už z tohto sveta som odišiel. Čiže podľa mňa to sú také dve okolnosti, kedy by človek mal plakať. No a samozrejme u detí, vždy keď potrebujú dostať uh, nejaké emócie zo seba, tak si môžu poplakať. Ale reálne len tak plakať je zase z pohľadu piatich elementov, a to už účastníci vedia, že to je slabé pľúca, hrubé črevo. Čiže každý človek, ktorý veľmi často plače kvôli ako keby banalitám, tak je to presne signál, že tie pľúca, hrubé črevo sú slabšie. A ono niekedy nemusí to byť vydarený pokus o vtip, ale veľa to ukáže aj o tom náprotivku, lebo kto sa nedokáže zasmiať, ale hneď sa paprčí, tak to je tiež dôkaz, eh, aká tá druhá postavička naproti nám sedí. Eh, no a pardon, no. ale z očisty už ľudia vedia, že keď sa paprčíš, má slabú pečen so žlčníkom, <laughs> tak si kúp boxeristické vrece a eh, vybúchaj to. Ak ideš do smútku, no tak sú slabé pľúca, hrubé črevo. Ak mám strachy a obavy, No tak to sú obličky močový mechúr. Ak som ustarostený, tak je tam trávenie. A ak sa nedokážem smiať, že tak to je zase signál, že ten cievný systém tam je slabúčky. Takže každá emócia je dôležitá a každá tá výrazne mínusová emócia nám hovorí o tom, ktorý z tých orgánov treba podporiť aby v podstate to teličko fungovalo, lebo ak to neurobím, tak telo si pritiahne poškodzujúce potraviny a tie potom spôsobia, že o rok, o dva, o tri, o päť sa objaví nejaká vážnejšia diagnóza a teraz ten človek sa pýta, prečo sa mne to stalo a prečo práve pľúca alebo hrubé črevo. No preto, lebo som nezmenil určitý stav, na ktorý nás ten organizmus upozorňoval cez napríklad emócie. Hmm. Na čo nás upozornil Martin, ktorý píše z Dolného Kubína, robil som na pumpe 4 mesiace, nemal som žiadny hotdog, držal som sa. Inak pozdravujem Petra a ospravedlňujem sa, že nám nevyšlo to stredko, ale rád by som sa stretol a pokecal pri čaji, tak ak má chuť, môžeme to konečne dať. Neviem, či viete, o ktorého Martina ide. Áno, áno, to je Martin z Dolného Kubina. A máte on, e, kontakt na seba, alebo... Chcete... Áno, máme, máme, Dobre. máme kontakt na seba, on e, je posluchač, vysielača, tak mm -hmm. písal, že keď budem mať cestu okolo, tak môžeme dať čajík, tak... E, Dobre, uh, pán... ja len, že by som vám preposlal mail, keby ste nemali náhodou, tak... Mám, mám, a, tak, tak som mu volal, mhm. len mm -hmm. on vtedy nemohol, takže určite sa to niekedy zrealizuje, lebo tak samozrejme, ja keď idem, tak niekedy ja, mo, u mňa je klasika, že ja si jednu cestu pospájam s tromi, štyrmi aktivitami. Ja nikdy nemám tú cestu tak, že idem z jedného bodu do druhého a preto niekedy, OK, volám, že či teda môže a, a teda zatiaľ nám to nevyšlo, ale hviezdy budú naklonené, koniec roka už sa blíži, a ja už koniec roka potom už mám taký, že voľnejší, čiže medzi sviatkami určite bude nejaká možnosť. Dobre, ale ak môžeme dnes, tak by sme sa mohli povenovať tým dátumom. Môžeme. začal by som mailom, ktorý nám poslal Tomáš, ale písané, no je to z mailu Tomáša, ale podpísané je Petra, tu z Banskej Bystrice, lebo je taký najobsiahlejší Pozdravuje aj Michala, nielen nás, ale ďakujeme, odovzdáme. Som nesmierne rada, že mám znovu príležitosť napísať, aby ste sa teda dnes, aby ste nezostali bez roboty. Posielam košatý e-mail. Poprosila by som vás o vypočítanie mriežky, určenia elementov a patogénov mojich rodičov a sestier. Môj dátum narodenia je 2.2. 1982. Rozoberali ste ho v relácii číslo 228. Ak by som mohla poprosiť e, vyjadriť sa ku vzťahu mňa k mojim rodičom a sestrám plus spoločný vzťah mojich rodičov. Takže ideme na to. Moja mamina Viera, tá sa narodila 14.1.1946, je z dvojčiek krčové žily, problémy s chrbticou, bercové vredy, zápcha, vysoký tlak. Tu by som to teda na chvíľočku pozastavil, ak môžem. Môžete, len ja si teda pozriem najskôr a ešte raz, ako sa volala? Vierka, 14.1.1900. Nie. Ja vyslíte Petru? Áno, Petra. Petra je z Banskej Bystrice. Takže potrebujem pozrieť Petru. A chcete, aby, aby ste mohli porovnať tie dátumy, áno? Áno, áno, lebo tak ja to nemám uh, teraz uložené. No, to má Mišo. Ten, to je taký zberateľ. No, tak on to má tak, že cez, cez filter. No, však vie sa... po, po, pozrieť. Pozrieme aj na ten jeho filter, nebojte sa. No, takže Petra je Jan Goheň, takže určite to je osoba, ktorá má veľa energie, No a či to tu máme, tu máme rekordmanku. V dvojkách? Áno. Uh mhm. -huh. Aj poviete čísla? A sekundu? Áno. Ešte si element. Áno, vždy je to ideálnejšie, keď máme aj Miša po ruke, lebo vy sa môžete venovať jednému, on druhému. Takže ona má jednu jednotku, uh mhm. -huh. šesť dvojek. Šesť dvojok, fú. No, tak toto je... Mm, veverička, že? Áno, to je turbo veverička. <laughs> Preto sa aj tak, tak rozpísala. Áno. A čiže má jednu jednotku, šesť dvojok, jednu štvorku, jednu šestku. Tam inak trojka, peťka nie sú? Nie sú. Jednu štvorku, jednu šestku. Jednu osmičku, jednu deviatku. Uh mhm. -huh. No teda dvojok požehnanie. No, tak napríklad, a vidíte, že keď je to Jangový oheň, tak presne Jangový oheň posiela ta takéto maily, že no, aby ste neostali bez roboty, tak vám niečo napíšem. Ale ostatné to má len tak po jednotkách, tak máličko, alebo nič. Áno, ale to je o tom, že ak vám to niekde vesmír nadelí do nejakej úrovne, no tak potom v tej ďalšej úrovni vám to niekde bude chýbať, mm. že nedá sa, že mám 6 dvojok a teraz mám plnú tabulku, to je väčšinou úlet, väčšinou je to tak, že keď mám plnú tabulku, tak potom niekde mám uh, po dve čísla, ale nikdy nemám takéto, že predimenzované. To máte ako s peniazmi, keď vám chýbajú, no niekde musia byť. Áno. No. A keď máte peniaze, tak tiež vám potom niečo chýba. Alebo keď máte vy tie peniaze, tak niekomu inému chýbajú. Áno. Takže keď sa budeme baviť o mamine, tak mamina mriežka je tri jednotky, uh mhm. -huh. dve dvojky, tri štvorky. A trojky nemá. Trojky nemá. Uh mhm, -huh, tri štvorky, takže... Potom... 3 šestky. Tiež nemá peťku. Nemá. Ani, nemá teda. Ani sedmičku, nemá. A potom má jednu osmičku, jednu deviatku. <laughs> je vidieť, kom je teda Petra, že? Není, to je pravý opak. Ale číslice lebo... má v tých istých kolónkach. Áno, číslice má v tých istých kolónkach, len tam je problém ten, že v podstate mamina je tvrdohlava, lebo má tri uh, štvorky uh mhm. -huh. a tým, že má tri šestky, tak ona je veľký systematik. Takže a keďže keď ona... je dvojička, tak aj to jej dvojča má podobné čísla? K, mamina? No, tá mamina je z dvojčiek. No jasné, dvojička má tie isté čísla. A tiež ale... bude tvrdohlava a tiež je tvrdohlava, len rozdiel je to, že tie dvojičky si vždy jedna potiahne po tatovi energiu, druhá po mame. Mm -hmm. Takže je dôležité, aké sú rodiň. rodin no, eh, ešte, uh, aký boli, je starý otec a stará mama. Aké boli, hej, ano, akí boli rodičia. Ano, ano, no. no a mamina je uh, Jangová zem, jej patogen je horúčosť, a najslabšie orgány ona pri narodení, tak ľudca hrubé črevo boli. A obličky, čiže kov a voda. Mm -hmm. Element. Takže tu platí, že samozrejme mamina, keď je zem a keď je napríklad unavená a má nejakú svoju predstavu o tom, no tak určite by som ju nepresviečal, ale to, čo môžem s maminou vtipkovať. Jasné, mami, to znamená uh, príklad, že veľa ľudí je takých, že prekvapených, že ako ja viem rýchlo reagovať na také určité podnety. No tak le, prečo? Lebo ja to dennodenne trénujem. Takže keď zobereme, že napríklad moja mamina vypovedala, ty ma dlho nechodíš pozerať, ako môže byť napríklad Vier, uh, Petrina mama, Vierka, že príde a ty ma nemáš rada, lebo ty si ma dlho nebola pozrieť a moja odpoveď by bola, mami pozri, ale teraz sa mi podarilo ťa prísť pozrieť, takže to znamená, že ťa mám rád. A ten, lebo ten človek očakáva, že vy sa budete obhajovať. Vieš, mami, ale ja mám veľa práce a teraz eh, chcela, by, chcela by som ťa skôr prispozrieť ale teraz mi to nevyšlo, ešte deti boli chore a teraz začnete vysvetľovať. A ona, no ale keby si ma mala rada, tak prídeš častejšie. Čiže ona ako keby nepočúvala. Takže ja nevysvetľujem ľuďom, ja sa ich snažím vyhodiť z tej úrovne a naši posluchači už vedia, že môžete sa nachádzať v úrovne obete, záchrancu alebo kata. To znamená, ten záchranca vysvetľuje, vieš, ale ja ťa mám rada, ale rada by som urobila to a tamto a deti potrebovali a mali sme to komplikované a prasklo nám potrúbe a ten vysvetľuje. No ale ten človek obeď chce energiu, takže vás bude provokovať, ale pozri, tvoja sestra nás chodí pozerať častejšie, no veď ale sestre som dala 50 eur, aby ťa chodila pozerať častejšie, keď ja nemôžem. Takže a budem vždy na jej útok reagovať e, nie že obranou, ale takým vtipným zase protiútokom. Čiže napríklad u nás e, my bývame so svokrovcami, svokru teraz boli trošku kolienko, takže ráno to tak docupkala a ona e, namiesto toho, aby ja som bol záchranca, a, tak ja hovorím, počúvajte, ale vy už by ste mali prestať behať za tými 15-ročnými chlapcami. Veď už susedy chodili, že neviete dohovoriť svojej mamine, neviete, ako ona sa smiala? To znamená, ja som ju jej nenechal, aby sa vťahovala v role obete a keď odchádzala pred chvíľkou, tak hovorí manželke, že počúvaj, ten si robí so mňa len srandu a, a manželka, nie, veď pozri mami, ako ťa rozosmieva, veď pozrite, ako sa pekne smejete. <laughs> Takže reálne ten smiech má obrovskú moc a keď sa vrátime k Petre, tak viete, že mamina je zem. Mamina potrebuje, aby bola dôležitá, aby sa mala o čo starať. Takže poviem, mami, vieš, vážim si to, rozumiem ti, ale vieš, čo ty robíš napríklad toto najlepšie, mohla by si mi s týmto pomôcť a dajte jej tú rolu, aby bola spokojná, aby bola šťastná a strážte si to, aby ona nešla do útoku. A samozrejme, keď vám začne vysvetľovať, že Petra je Jan Goheň a teraz príklad, mamina môže prísť na návštevu a teraz ty tu nemáš taký poriadok, ako môžeš mať, veď ale Petra je Jan Goheň, ona, má, ona môže mať s prepačením prdeli nejaký taký, že teraz takto poukladané veci, alebo môže byť, že napríklad Petra, keď pere, tak môže mať ponožku na dvoch rôznych sušiakoch, tie páry, že jedna je tam, druhá je tam a teraz príde mamina s tromi šestkami. To ako vešaš to prádlo? Jedno, jedna ponožka tam, druhá tam, veď, ale oni majú byť spolu. No sú a... aj takí, ktorí povedzme majú všetko radi úhľadne nastavené, aj povedzme hrnčeky na políčkách a, a v regáloch a, a všetko musí byť abecedne a podobne. To je tiež taká určitá úchylka. No jasné, no ale zase tá mamina pôjde do toho, lebo ľudia, ktorí na sebe energeticky nepracujú, tak zoberme si, že proces starnutia je, že klesá mi životná energia, životná sila, klesá mi tvorivosť. No a samozrejme, oni, aby sa posunuli ďalej, tak by museli cvičiť energetické cvičenia, e, cvičiť dýchové cvičenia, jesť dobre, športovať, vzdelávať sa, čo väčšina ľudí nerobí, takže samozrejme tá fyzická, mentálna energia ľuďom klesá, No a oni hľadajú všade nejaké takéto spôsoby, ako zautočiť. Čiže keby mamina zautočila s vešiakom, že OK, máš ponožky takto rozhádzané, a, a tak reakcia Petri by mala byť, mami, vieš, oni vyšli z pračky, úplne boli nasraté, no oni sa pohádali v pračke, že jedna sa chcela točiť na koníkovi a druhá na sloníkovi a teraz si to nevedeli vymeniť, no tak sa pohádali, no tak som ich dala od seba, aby sa nepobili. To znamená, no tak musia sa teraz sušiť zvlášť. <laughs> A na toto, na toto je ťažko reagovať, lebo keď ľudia idú s útokom, tak vy máte dosiahnuť ten stav, ako keď v dávnej dobe sa zapínal internet, že načítavam, načítavam, není sieť, pripájam sa a točí sa. Takže Petra je vtipálek, a vaša rola je, viem, že mamina je starostlivá, viem, že mamina je niekoľkonásobne systematická, takže ona chce mať všetko nejako úhľadne zorganizované. No a samozrejme, keď ona potrebuje energiu, tak bude provokovať, bude vrtať a, a vy hľadajte vtipné odpovede, aby sa dostala do štádia, že sa smeje, alebo to je jediná cesta, ako tam to dosiahnete. Lebo ak vy jej budete vysvetľovať alebo sa s ňou doťahovať, hádať, tak mamina stuhne na kameň a bude tlačiť na vás ešte viacej. Mm. Takže jediná cesta typkovať, zabávať. Poďme k Ocinovi, lebo tých dátumov tu máme ešte dosť, v prípade teda tohto mailu iba napríklad, lebo sú tam ešte tri sestry. Ocino Ladislav, ten sa narodil 1943 dializovaný dva roky, dnes už nie, upchávajú sa mu cievy, málo železa, nízky tlak. Obidvoch veľmi ľúbim, tak veľmi som im chcela pomôcť s ich problémami, ale aj pani Kolombová mi povedala, že mám myslieť na seba a svoju rodinu. Dakedy som im kecala do liečby viac, teraz sa snažím to nerobiť, ale s mojou povahou vám poviem, že je to riadna drina, ale lepším sa. Takže to je k rodičom, potom tu ešte budeme mať tie tri sestry. No, treba si uvedomiť, že ak chcem pomôcť rodičom, a to neplatí len na Petru, ale to platí na každého, tak nájdite oblasť, ktorú tí ľudia milujú a otvárajte tú oblasť. Čiže napríklad moja svokra miluje variť a záhradu, takže keď je zle, tak vždy poviem. A môžem sa spýtať, že na záhrade, čo teraz budete na jar tuto v tomto hrante plánovať, <laughs> testovať? A ona... Úplne veď, začneš sa... jariť, áno, že môže rozprávať o svojej obľúbenej téme. Presne tak. A každý má nejakú svoju obľúbenú tému, čiže keď začne, že boli koleno, ja vrajem, no jasné, keby ste chlapcov nenaháňali, bolo by dobre, ale môžem sa spýtať teda na tú záhradu, ako tam teda to plánujete pestovať a ty sa prečo pýtaš? No lebo, že či náhodou ne, ne, neostane kúsok miesta, že by som tam trávu nasadil, viete, chápete, lebo keď um, manželka mi v rante nedovolí, ale tak vy ste moja dobrá svokra, to by ste mi mohli trošku tak vyhradiť kúsok, no <laughs> a, a, a zase sa začne smiať. Takže <laughs> reálne, keď zobereme ocina, tak zase ocino je jangový oheň, no a všetky jeho teda problémy zase vychádzajú preto, lebo sa nesmeje, neteší, neraduje a platí jednoduchá vec, že oheň jangovi, keď nie je šťastný, tak ide po gurmanstve. Takže eh, ohne sú najviac závislé z tých všetkých elementov, lebo ohenci buď má dobré jedlo, alebo alkohol, alebo fajčenie, alebo drogy, sex, to znamená, o, jangové ohne, keď nie sú šťastné, tak vždy idú po závislostiach a idú intenzívne. No tak samozrejme, keď ocinovi sa stratila zo života žiara, no tak to začal papkať, no a prirodzene mu to odpálilo, čo v tom organizme má najslabšie a tým, že on má patogén vlhko, tak toho poškodzuje. No a najslabšie má pľúca, e, žočník a potom obličky, takže je prirodzene to, že mu to tam vystrelilo a že má tie diagnózy, aké má. A keď im chcete pomôcť, tak je iba jedna možnosť, vtipkujem, zabávam. To znamená, prídem a viem, o čom ocino rád rozpráva, čo číta, keď je to politika, tak poviem, oci, aký máš názor teraz na to, čo sa deje v našej politike. A on začne rozprávať, bude, bude možno ohniť, ale to nevadí, lebo je to jeho téma, tak nech rozpráva. Ale nehovorte mu, že ak je Ficovi, že Matovič by bol lepší premiér, no to, to není dobré, alebo že by tam bol alebo tento. že mu nakreslíte niečo na chodník kriedov. Áno, áno alebo, alebo niekoho z opozície, že mu poviete, že tento by bol lepší, keby tam bol, tak to nepodporujete tú tému. Poviete, hm, oci, ja by som, keby si bol, ty si nepremýšľal, že by si mohol byť eh, v nejakej politickej strane, veď ty z teba by bol dobrý politik, vieš čo? Ja by som tam ten poriadok narobil. A vy ho necháte, nech je v oblasti, ktorú má rád, o ktorej rád premýšľa, aj keď ho to bude mierne uh, vytáčať a je to lepšie, ako keď sa rozčuluje, že bože, ten debil, jeden politik, druhý politik nadáva, to znamená, ťahajte to týmto smerom, lebo to je jediná vec, ako im môžete pomôcť, lebo oni, keď ni, ľudia, keď nekráčajú po svojej životnej ceste, mm. to znamená, nenaplňajú poslanie duše, tak prírodzene duša si pritiahne poškodzujúce vplyvy, potraviny, ktorými sa odpaluje a vy im darmo môžete hovoriť, že túto trošku mrkvičky, túto trošku cvičenia, túto trošku tohto, to by vám pomohlo, to by zabralo. Nie, oni na toto vôbec počúvať nebudú, takže preto je ďaleko múdrejšie pri ocinovi mamine vtipkovať. Ano. Keď zoberieme teda ocina, tak jeho mriežka je, že on má tri jednotky, jedna dvojka, tri trojky, dve štvorky, potom 5, 6, 7 nemá, mm -hmm. potom má dve osmičky a jedna deviatka. Mm -hmm. Takže určite to musí byť u nich doma zaujímavé, lebo keď sa rozpráva Jangový oheň s Jangovou zemou a jeden má dve štvorky a druhý má tri štvorky, čiže oni, keď sa začnú rozprávať, kto má pravdu, tak nechcel by som byť v blízkosti vtedy. Takže reálne toto vy neovplyvníte ako deti, ale môžete prísť s tým, že keby ste videli, že tam medzi nimi je konflikt, tak môžem vstúpiť a povedať, viete čo, ja mám malý problém, nemáte pampersku, ja som sa pokakala. A teraz, keď oni sú v takej nejakej názorovej situácii, tak sa teraz na vás no, no, pozrú. Áno, to ich vyrušiť môže toto. No tomu, ich, tomu sa hovorí, že ich vyhodíte z autopilota, ano. lebo náš mozog robí jednoduchú vec. On si šetrí energiu a používa tie slova, vety, ktoré má naučené, tie reakcie, ktoré má naučené. Niekto sa má dotkol, tak ja tomu musím vrátiť. A jediná vec, ako vyhodíte človeka z autopilota, je, že trepete hlúposti. Alebo rozbijete to... niečo zrazu náhle, zámerne. No veď, ale tanier chudák nemus, nemôže no, za to, viem, že... že nemôže, no ale tiež to zrazu všetkým otočí zrak iným smerom a, a môže no. byť, že aj tému zmenia. Jasné, ale môže byť aj to, že zoberete šálku a poviete, chytila som škorpióna, poďte sa pozrieť. No, a, a <laughs> prídete so šálkou, so zakrytou rukou, ale pozor, lebo to keď otvorím, aby vás ste neštipol. Uf, videl si? Áno, alebo, znamená... alebo zakričím, mami, v spálni je myš. Áno, alebo, alebo neuveríš, tam je holý sused. <laughs> to znamená... Áno, a odbehne sa pozrieť o, o, otec, že či mu náhodou nelezie do kapusty. No dobre, ale keď on sa vráti, tak vám garantujem, že on si už nepamätá, čo riešili a... pred chvíľkou. <laughs> Áno, a už nebudú takí výbušní možno v tom momente. Áno, áno, takže toto je hra, ktorá funguje na rodičov, mm. no a samozrejme, tá, vy ste prišli, Petra, ako osoba, ktorá mala do, do toho vzťahu, do tej rodiny priniesť ľahkosť, radosť, lebo ohníky sú také, takže s týmto pracujte a s týmto narábajte. No, len tam ten Ocino nemá ľahkú úlohu, lebo sú tam až štyri céry. Ako Petra píše, mám tri úžasné sestry, s ktorými som mala pred pár rokmi vzťah taký, že som si s jednou alebo druhou rozumela dobre, s treťou nie. Časom sa to obmienalo, momentálne z môjho pohľadu sú už všetky z mojej strany na neutráli. Je to práca na sebe. Najstaršia Adriana, tá sa narodila 27.6.1969, má krčové žily, bolesti krčnej chrbtice, má opuchnuté záhlavie, zápchu a bolesti žalúdka, alergie, momentálne je zahlienená, čo máva často a robí len nočné smeny. Takže to by bola prvá, najstaršia. No a není sa čo čudovať, lebo keď pozriete a popis, a popis diagnóz, ktoré majú rodičia, tak väčšinou tie deti to len kopírujú a samozrejme plus k tomu si pridajú niečo, čo je podobné tomu, čiže ona je 1969. Nádherný ročník má, áno. No a ona je teda jín voda, jej patogén je sucho a ona predispozične najslabšie má, keď sa narodila pľúca, hrubé črevo a pečen so žočníkom. Mm. Škoda, že sa nenarodila o dva dní neskôr, to by bolo na naše meniny. Áno. A čo sa týka mriežky, takže mriežka, ona má No, toto je ale iná sebavedomá rodina. <laughs> Takže mriežku má jednu jednotku, jednu dvojku, jednu trojku, dve štvorky, a peťku nemá, má tri šestky, má jednu sedmičku, nemá osmičku a má tri deviatky. Mm -hmm. No, peťky sa im vyhýbajú zatiaľ, uvidíme ešte pri tých dvoch zvyšných sestrách. Takže zoberme si, že zase sestra je in voda, takže ona môže premýšľať a keď viem, že je in voda, tak budem, sa spýt, budem zase pýtať sa, sestra, ako máš? E, čiže zase otvorím jej témy, ale problém vo vašej celej rodiny je, že keď niekto si myslí, že má pravdu a že on prišiel na patent toho, že ako vyzerá tá pravda, no tak toho nepresvedčíte. Čiže uh, používajte pravidlo, Petra, v tomto prípade, že ty máš pravdu, ja mám pokoj. To je, mm -hmm. Toto je to, čo vám vie uľahčiť veľmi A to nemusí veľa. len Petra používať, môže si to kľudne aj zvyšní poslucháči vyskúšať dnes popoludní, keď budú doma so svojimi blízkymi, že si takú hru zahrať, rozprávať sa na tému obľúbenú toho, s kým sa nachádzajú v miestnosti a stále mu dávať za pravdu. No, nemusíte mu dávať, <laughs> nemusíte mu dávať za pravdu, vy mu môžete len Eh, ako keby dávať ďalšie otázky, aby tú tému rozvíjal. Čiže napríklad máte sestru, ktorá nie je Uh, napríklad má komplikované vzťahy s deťmi, alebo deti jej stále lezú na nervy, ale viete, že vždy na každej návšteve vyťahuje deti, no tak poviem, sestra, ale už ti niekto povedal, že ty si veľmi dobrá matka, ale to ja si nemyslím. Veď ale, sestra, pozri, tie deti stále toto a toto stvárajú a je úžasné, ako to ty s nimi zvládaš. <laughs> A ona povie, vieš čo, ale to som sa možno tak nikdy na to nepozerala. A čo chceš, ja... čo chceš odo mňa, bude hovoriť, teda, že čo, čo ty chceš, niečo odo mňa asi, keď mi tak lichotíš? Poviem, vieš čo, no čo by som chcela, no ja mám rád, rada svoju sestru a preto, preto ti to hovorím, lebo podľa mňa nie vždy si to uvedomuješ a ja mhm. takisto, keď ťa počúvam, tak si uvedomujem, koľko toho ty ho zvládaš. Vieš mi povedať, odkiaľ bereš tú silu na to, aby si toto zvládala a stále ste v tej jej téme mm -hmm. a stále podporujete a nejdete tam. A určite jednu z vecí, ktorú nie je dobré robiť, že ona rozpráva o nejakých problémoch a vy začnete jej dávať rady. Mm. Ženy zásadne riešenia majú, nepotrebujú radu, potrebujú vypočuť. Čiže keď ju počúvam, a môžem ju počúvať. Uh mhm, -huh. Toto je zaujímavé. <laughs> Na toto som sa nikdy takto nepozerala. Uh mhm. -huh. a, to je úžasné. Aha. A úplne toto stačí na tom, aby po, po takomto rozhovore so sestrou ona o, odíde a povie počúvaj, ty si sa nejako zmenila. Nie, sestra, ty si, ty si úžasná a teším sa, že si moja sestra. To znamená, lebo naj, najväčší a najhorší nástroj, ktorý vám vie zablokovať váš rozvoj, je ego. Ty, ako som frajerka, ako som to dala, sestru som si tak omotala okolo <laughs> seba. Takže toto nie je o tom, že ja potrebujem odísť ako víťaz, ja si potrebujem uvedomiť, že keď idem pozrieť sestru, tak nejdem ju pozrieť preto, aby som sa s ňou hádala. Keď idem pozrieť rodičov, nejdem tam pozrieť ich preto, aby som sa s nimi hádala. Idem ich pozrieť preto, lebo sú to moji blízky, ktorých mám rada. A keď, keď viem, že oni majú málo energie a začínajú útokom, no zase myslí si, že si najlepšia sestra? Nie, najlepšia sestra je jasná, veď to si ty. No ale zaujímavé bude, ako sa popasujete s tou ďalšou sestrou, lebo ako Petra napísala, druhá sestra mi dovolila zverejniť len dátum narodenia a verím, že to nebude problém. No, Nebude. Ani krstné meno nemáme, hoci my tu priezviska neprezrádzame, niekedy ich aj vidíme pri mailových adresách a podobne, ale tu je pravidlo lebo riešime niekedy aj chulostivé veci a častokrát, tak priezviska u nás sú utajené. Krstné meno môže byť kľudne aj zmenené, však už sa stalo. Jasné, Keď mal, jasné, niekto mal také, je... povedzme, že výnimočnejšie krstné meno, tak by sa aj tak vedelo, že kto to je. Keď by to bol napríklad Felix z Martina, tam ich veľa asi nepobehuje takých no, Felixov. No. My toto nezverejňujeme, to my zásadne hovoríme vždy presné údaje, aby ten človek sa potom netrápil, nemusel to hľadať, čiže vždy povieme Felix Martina, adresa toho a toho, smerové číslo, telefón, internet, mail, bankové konto, lebo na čo by sa mali naši poslucháči trápiť? Áno, veď a bradavička to... na boku. Áno, hej, hej. A, a Milenka v špajzi, to takže. No, no, ale v tomto prípade teda máme len dátum narodenia 15.10.1978 a žiadny iný popis tu neexistuje, tak asi len tie vzťahy. Nevadí, veď uh, je podstatné a dôležité, že vždy treba vnímať a akceptovať tak, ako sa človek rozhodne a tak, ako to on prirodzene má. Ale od Takže... Petri je pekné, že sa aspoň opýtala, že to ne, nebuchla to rovno do mailu. Jasné. Čiže sestra druhá je Jankov. Mm. Jej patogén je sucho a predispozične no, obličky a žočník. To vidíme, že to celá rodinka tak postupne pôjde a že Napríklad tuto máte krásny dôkaz, že viete si presne pozrieť, že ako to teda vychádza, že keď rodičia majú nejaký zdravotný stav, tak to pekne tým deťom postupne odovzdávajú a tie deti potom prirodzene riešia tie problémy, ktoré riešia. Čiže u sestra, zatiaľ obidve sestry ten, tie obličky a ten žočník majú slabší. Mm -hmm. Čiže preto keď vy ako rodina sa dostanete do nejakého konfliktu, no tak tam musí byť riadny ohňostroj teda. Hm. A keď zoberieme zatiaľ tie mriežky, ako vyzerajú, čiže pozrieme sa teda na druhú sestru, no a tu máme uh, prvýkrát, kde nie je sebavedomie, čiže jasné, že keď jej chýbajú štvorky, tak proste nechcela zverejňovať dátum mm -hmm. alebo informácie o sebe, Takže ona má tri jednotky, jednu dvojku, tri trojky, nemá štvorku, má, ale má dve peťky, čiže má dobrú intuíciu mm -hmm. a, a potom nemá šestku a má jednu sedmičku, jednu osmičku, jednu deviatku. Mm -hmm, tak to je trošku iná káva. Takže zase s touto sestrou určite Uh, netreba ju niekde tlačiť, lebo ona je kov, že kov, keď je rozhodnutý a sestra je múdra, takže do, doťahovať sa s ňou o tom zase, kto má pravdu. N najväčšia zábava to môže byť, keď sa táto sestra rozpráva s maminou, ktorá nemá trojku a teraz ona ju presvieča, alebo mamina presvieča sestru, tak to musí byť parádna podívaná, alebo keď sa teda s so, tou staršou sestrou tiež začnú rozprávať, lebo ona je múdra. Len jej samozrejme chýba sebavedomie. A tá, tie sestry, čo majú viac sebavedomia, tak povedia, ty tomu nerozumieš, pozri, to je tak. Lenže ona tomu rozumie, ešte ona má intuíciu. Z môjho pohľadu ona do tých sporov sa dostáva najmenej. Prečo? Lebo ona má intuíciu a cíti, že hm, aj tak nič nevyriešim, tak radšej budem tichšie. <laughs> Je vám zaujímavé, že keď tak pozerám na tie roky narodenia, že to najskôr začalo v tom 69. pri deťoch a zvyčajne to býva tak, že rodičia, keď už sa za socializmu rozhodli pre deti, tak rok po roku alebo po dvoch rokoch mali prvé deti a potom neskôr možno sa nejaké vyskytlo ešte a tu je to tak trošku naopak, lebo Adriana tá je 69 a potom každé dva roky prišlo iné dieťa v 78, 80 a 82. Takže to môže byť tiež celkom zaujímavá rodinka po tejto stránke. Tá štvrtá dcera a v tretia v poradí to je Ladislava, po, asi zrejme po ocinovi má krstné meno a narodená 11.6.1980, cysty na prsníku, myom na maternici, alergie a momentálne silná bolesť v oblasti krížov. No a tu platí jedno z pravidiel, že ak e, sú problémy so ženskými orgánmi, tak vždy treba premýšľať, čo v tom vzťahu, čiže aj keď my sme napríklad mali teda očistu, tak očista je postavená na tom, že okrem toho, že čistíme všetky vnútorné orgány, tak prirodzene prechádzame komplet celých 5 elementov, kde rozoberáme všetky detaily v rámci jednotlivých elementov, že aké sú tam mentálne prejavy, aké sú tam uh, teda fyzické prejavy, čo všetko ten element dokáže, alebo tie orgány, ako sa prezentujú, ako sa to môže objavovať na správaní. No a pri elemente voda, tak to je vždy vzťah, láska k sebe alebo partnerská láska a vždy, keď je tam nejaká takáto nerovnováha, buď na úrovni, že láska k sebe alebo partnerská láska, tak ja vždy hovorím ženám, že žiaden, ale žiaden, ale žiaden chlap a v dnešnej dobe alebo žena, lebo už to môže byť aj tak, aj tak. No to bolo vždy tak, len sa to tak nehovorilo. Áno, vám nestojí za to, aby ste prišli o štítnu žľazu alebo mali problémy so štítnou žľazou, s prsiami, so ženskými orgánmi. Ja, ja sa usmievam, keď sú také rôzne, že uh, asociácie, ktoré poď, poďte, pridajte sa k nám a ideme riešiť, aby sme predchádzali rakovine na krčka maternice alebo prsníkom a ja sa vždy usmievam. Ak chcete predchádzať, tak edukujte tie ženy, vzdelávajte jej, aby zistili, že čo znamená skutočná láska, čo znamená skutočne sa mať rád a čo znamená ideálny partnerský vzťah alebo partnerský život, lebo väčšina ľudí hovorí o tom, že my máme dobrý a, manželský vzťah, ale tu platí jednoduchá vec. Keby ste prišli dneska domov a spýtali sa manžela alebo manželky, čo na mne miluješ, prečo si so mnou? A teraz dáte len jednoduchú otázku a sledujte, aká by prišla odpoveď alebo aký by prišiel výraz tváre. Ak dostanete odpoveď, že čo je to za hlúpu otázku, tak toho by ste mali zbaliť a vyhodiť z domu, lebo to nie je človek, ktorý vás miluje. No ale samozrejme, ľudia začnú premýšľať a Matrix má, podsu má podsunuté informácie, veď ale predsa my, vy ste spolu manželia a veď v Biblii sa hovorí v dobrom aj zlom, ale v dobrom aj zlom znamená, nedarí sa nám v práci, máme menej peňazí, Niekto je, má chorobu, to je v dobrom aj zlom, ale nie v láske a neláske. V Biblii sa nehovorí o tom, že keď vás niekto nemiluje, že vám niekto povie, že ty hlupa kráva, alebo ty debil, starý, tučný, obezný. Toto nie je vôbec o láske, toto nie je, že to je v zlom, to je o týraní a ubližovaní. A v takomto prípade tí ľudia v tom vzťahu by nemali ostávať a keď tie ženy ostávajú, tak ja som ešte nemal na konzultácii ženu, ktorá má problémy cista na prsiach, vaječníku, vaječníky alebo maternica, že by milovala seba, že ten láska k sebe by bola vysoko, alebo druhá verzia, že by mala úžasný vzťah s manželom alebo manželkou, Vždy tam je jeden z týchto, uh, jedna z týchto úrovní je poškodená a je ťažká a ja vždy v takom prípade sa tých ľudí pýtam, môžem vedieť dôvod, prečo ste spolu teda, keď fungujete v takomto vzťahu a veľakrát vylezie to, že vedia, ale v dobrom aj v zlom, lenže toto nie je v dobrom aj v zlom. Mm. Takže preto platí to, že každá žena by sa mala prirodzene zamyslieť nad tým, lebo zoberte si, chlapi s týmto problém nemajú. Chlapi sú v tomto jednoduché bytosti. Áno, hrknime je... si, nech je zle alebo dobre, hrknime si. Hej, hej, takže... <laughs> a, alebo a, chlap, jednoduchá vec, príde a povie, toto robiť nebudem, vieš čo? Nie. Povedal som nie a ty, sa spos ty môže sa aj po toto. Ano. To znamená, ten chlap sa nenechá dotlačiť. No a ženy robia veľakrát tie, čo majú problémy so štítnou žľazou. Nepovie mu to, on sa úrazí. Veď vy by ste si mali povedať, no nech sa úrazí. Nie, veď, veď sa, keď sa úrazí, tak sa dorazí sám. Pôjde niekde do krčmy alebo niekde. Mm -hmm. to má... Stačí, keď povie, bolí ma hlava, už sa chlap úrazí. Hej, hej, napríklad. <laughs> Takže reálne je to o tom, že každý človek, aj včera, keď som robil prednášku kamarátke, tak som vysvetlil. Najdôležitejšia osoba na tomto svete ste v konečnom dôsledku vy. Keď budete zomierať, tak čo si myslíte, že ľudia si chvíľku poplačú a potom budú ďalej žiť? Uh mhm. -huh. Keď uh, by bolo v tom štádiu, že stojíte a teraz vás majú popraviť, zabiť, keď idem do extrému, myslíte si, že niekto povie, že ja sa idem obetovať za sestru, jasné, to urobí Inová zem alebo Jangová zem, ale oheň sa nepostaví, ja idem zomrieť za celú svoju rodinu, no to kde to, to v akej krajine ste žili. Hm. Čiže reálne ľudia sa aj tak potom budú správať egoisticky, takže múdrosť je to, zariate si život, aby ste boli uh, šťastní. A ak máte blízkych ľudí, na ktorých vám záleží, tak nenechajte sa vtiahnuť do ich a, energetického sporu, lebo v podstate ten akákoľvek hádka je len boj o energiu a ja môžem vždy používať vtipálka alebo môžem používať malé dieťa. To znamená, keby niektorá zo sestier na mňa tlačila, tak poviem, ale sestla, vieš, ale ja ne, nemôžem s tým nič ulobiť, lebo veď ja mám len cez lokov ale ako ja to vyliesím ten problém. No a zase máte vyrazené poistky, mhm. lebo, lebo ten človek nečaká takú reakciu. On čaká odpor, on čaká vysvetlenie, on čaká boj. Mm. No a Petra je vtipálek, takže nech vtipkuje. Dajme, no a... dajme mriežku, ak môžeme. Áno, áno. Takže sestra, keď ideme, je jinové drevo, začneme najskôr. Áno. Jej patogén je horúčosť a predispozične najslabš, najslabšie ona má trávenie a potom obličky, čiže keď zoberieme tie obličky, tam sú celá rodina, takže tam ani nečudovať sa, že prečo sa to deje v tej vašej rodiny. No a sestra má tri jednotky, dve dvojky, nemá trojku, má jednu štvorku, nemá peťku, hm. ale má tri šestky, a nemá sedmičku. Kopíruje mamu. Má dve osmičky a jednu deviatku. Mm, takmer kopírovaná mamina. No a, a tam viete si presne pozerať s tým, že teraz napríklad, keď Petra vie a pozná sestry, tak táto sestra uh, Ladislava je tvorivá, kreatívna, ale keď nemá trojku, tak ja s ňou nebudem až tak veľmi filozofovať, mudrovať, ale poviem, sestra, čo ťa, čo ťa baví, fascinuje a zase nájdem tému, ktorej je ona doma a ktorej žiari, no tak tú tému bude rozoberať. Keď pôjdem k sestre, čo je Jangový kov, no tak ju budem rozosmievať, vtipkovať. Ja rozumiem, počúvaj, to je ťažké, možno Nobelovú cenu by ti mohli dať, alebo cenu za uh, ženu roka, alebo počúvaj, toto, toto, aby som nedala. Ale máš nejaký návod na to? Lebo ja vyzerá tak, že môj život sa tak ukladá, že ja by som toto tvoje riešenie na túto situáciu potrebovala. Takže pri kovíku typkovať, zabávať, no a samozrejme tá prvá sestra je in voda, takže nemôžete moc na ňu chrliť oheň, že moc byť taká, že žoviálna, moc veľmi zábavná, lebo tá voda to, toľko ohňa u, neunesie. Čiže v tomto prípade ona viacej premýšľa, analizuje. Sestra, môžem vedieť, ona, nad čím teraz premýšľaš, lebo ak chcete ľudí pochopiť, tak pochopte, o čom tí ľudia premýšľajú. No tak o všetko a vieš mi povedať konkrétne, lebo máš taký zamyslený pohľad a asi je to zaujímavá a dôležitá téma pre teba. A ona hovorí, no a potom to s nej dostanete. A mhm. máte body u jednej, druhej, tretej sestry. S ocinom vtipkovať, to znamená, jej, táto, ja mám najlepšieho oca, nebudeme to nikomu hovoriť. Počúvaj, ty si na to roka. No, tak on bude ako Jangový oheň žiari. <laughs> No a mamina, keď viem, že je starostlivá, mami, ja som si, uh, veľa ľudí má dobrú maminu, ale ja mám maminu, ktorá proste má srdce pre celú rodinu, rozdáva sa, viete, ako ona bude žiariť. A to je len o tom, že poznáte čísla, poznáte energie a plus minus, keby som prišiel do vašej rodiny, urobím presne to, čo som teraz odprezentoval, že takýmto spôsobom sa porozprávam a do 5-10 minút budete vedieť, že tie najdôležitejšie témy pre tých ľudí, tie možno najväčšie bolesti, ktoré majú, no a tým pádom budem viac, častejšie otvárať to, čo tí ľudia potrebujú, kde sa rozžiaria, nie kde ich to bolí a kde im to krváca. Petra ešte dopísala aj nasledovné. Ďakujem vám z úprimného srdca za to, čo robíte pre nás a našu spoločnosť a rada by som sa spýtala aj na môj momentálny stav. Už vyše mesiaca som PN s chrbticou. Na začiatku liečby, kým som mala veľké bolesti, mi pichali injekcie Almiral, kombinácia s liekom Diompras, Midokalm, dávala som si Milgamu N plus magnézium plus vybrala som jednu infúziu na urgente, to všetko som asi po týždni a pol vysadila. Bola som na magnetickej rezonancii, tam zistili, že mi zateka z platničky na nervový koreň. Momentálne si dávam z Duolife moja krv, prostik Regen Oil a kolagen čím by som mohla podporiť ešte liečbu a regeneráciu. Ďakujem za váš čas, energiu, prajem vám do, do života kopec humoru, nekonečne veľa energie, aby ste ju mohli rozdávať ako doteraz. S láskou stála poslucháčka Petra z Banskej Bystrice. My ďakujeme samozrejme za tie okrasné vety okolo a poďme k tomu podstatnému. No, platí jedno z pravidiel, že vždy potrebujete nájsť koreň problému koreň problému u Petri nie je, že jej boli chrbtica a že jej tam zateká niečo. Jej koreň problému je, že Petra má dobré srdiečko a teraz nesie všetky problémy sveta na svojich pleciach. Možno to zobrala ako vzorec a nahrala si od maminy, keď ju ako dieťa pozorovala, ako sa snaží všetkým pomáhať. Takže prvá z vecí, ktorú urobte, je, že si sadnem a, a zhodím všetko z tých mojich pliec. To znamená problémy možno mojej rodiny, problémy možno uh, niekde nejaké vzťahové, možno moje deti a takéto. Toto všetko treba z tých ramien zhodiť a teraz venujem sa len malej peťky, malej peťke, takému tomu malému dievčatku a kým nebudem v poriadku, nikomu nepomáham. Lebo tak, ako ste to počuli v úvode, Snažila som sa rodičom pomôcť, aby, aby boli zdravší, aby boli takí a už je to dneska lepšie. To znamená, lepšie znamená, že to stále robím. Už to robím menej, ale stále to robím. Takže preto vesmír ako keby zabrzdil, alebo vaša dušička vás prirodzene brzdí k tomu, aby ste zachraňovali svoju rodinu, lebo vy ste Jangový oheň Máte 6 dvojok, vy by ste mali žiariť, motivovať, zabávať, vtipkovať všetkých, že všetci by sa mali tešiť, že príde Petra, bude kopec srandy, ale keď niekomu chcete pomôcť, fakt reálne pomôcť a to srdiečko používate, tak vám dám dobrú radu. A to je pre všetkých tých záchranárov, ktorí sa snažia zachrániť ľudí okolo seba, hlavne zachraňujú svoju blízku rodinu, tak e, teraz je veľmi dôležité, aby ste dobre počúvali. Pre tých záchranárov, kúpte si všetci paralizer a keď vám niekto príde, že povie, že ho boli koleno, vyťahnite paralizer, kde ťa to boli? Tuto? Trrr, a, a urobíte masáž paralizerom, viete, ako ho prestane bolieť? Hneď, hneď prestane chodiť ako obeď, že ja potrebujem pomôcť, lebo Potrebujete si uvedomiť, každý problém človeka je jeho, jeho skúška a ja tie skúšky nemám riešiť za toho človeka. Jediná vec, keď chcem pomôcť ľuďom vo svojom blízkom okolí a svojej rodine, tak môžem urobiť dve veci. Prvá vec je, a môžem používať paralizér, ale keď chcem ísť lepšie, tak prvá vec je, rozosmejem ho, a druhá z vecí, keď chcem nejako pomôcť, tak môžem robiť hoponopono. To znamená, keď je to príklad Petri, tak poviem Petra, manžel, deti, mamina, ocino, sestry a všetci ľudia, ospravňujem sa vám, odpustite mi, odpúšťam vám, odpúšťam si, ďakujem vám, milujem vás. A toto opakujete 108 krát každý deň. To je jediný spôsob, ako môžete svojim blízkym pomôcť. Ale keď je to napríklad môj ocino, ako bol príklad, že ako ja som pomáhal môjmu ocinovi, no jednoducho, mal som ho rád. Takže keď chcel niečo na jedenie, tak som mu neurobil tofu na cibulke. Urobil som mu pečené koleno alebo také jedlo, ktoré chcel. Keď chcel pivo, tak som mu pivo kúpil. Nekupoval som mu zelený jačmeň alebo chlorofil, aby bol zdravší a on povie, fuj, čo to je za zelená žbrnda, ty ma chceš zabiť. Nie, láska je presne o tom, že dovolíte tým ľuďom, aby išli tým smerom, lebo je to ich život, ale vy nie ste uviazaní na tých ľuďoch a nejdete s nimi smer k priepasť. Ideálne je, že keď stoja nad priepasťou a povedia, mám skočiť, skoč, veď keď chceš, skoč a niekto povie, no planetovi preskočilo. Nie, toto sú vesmírne zákony, len my máme Matrixový program, veď ale sú to tvoji blízky. Lenže keď zobereme ako ľudstvo, my všetci sme plus minus rodina. Každý z nás, ak zobereme a zobereme základy kresťanstva, že Adam a Eva, no tak my sme všetci rodina. To znamená, veď Mali sme dvoch rodičov a rozmnožili sme sa takýmto spôsobom, takže reálne každý je náš brat a myslíte si, že suseda, ktorá vám, vám lezie na nervy, že uberete ako sestru? Nie, keby som mohla, tak ju sotím zo skaly, ťavu s prepačením. Takže ľudia takto pristupujú k ostatným. A, a Fico je tiež vás nejaký brat. A pozrite, ako sa k nemu ľudia väčšinou správajú, nadávajú na ňo. A teraz by ho niektorí radi ukameňovali, alebo Matoviča. Takže keď to zobereme z filozofickej úrovne, tak je to takto. Takže Petra, keď sa vrátime naspäť k Petre, tak je veľmi dôležité, aby pochopila, že zložím zo, zo svojich ramien všetky teraz problémy sveta, ľudí zo svojho okolia a kým nebudem mať v poriadku chrbátik, tak sa budem venovať len sebe okrajovo, len môžem vtipkovať, zabávať, ale ak mám niečo na záhrade, čo musím dokončiť, no tak to nechám tak. Lebo teraz je dôležitá Petra a jej chrbát. No a samozrejme, ak sú problémy s chrbticou, tak to, čo vám pomôže, je SM systém, to je cvičenie, ktoré je veľmi dobré na chrbticu a dokáže aj skoliozu alebo akékoľvek nezrovnalosti upraviť. No a to, čo vám pomôže, samozrejme v rámci výživy, je silné vývary, takže to už sme spomínali, ryby, vajíčka, strukoviny, to všetko, čo podporuje obličky. No a čo ešte viem tam použiť je, po prípade prepošlite mi mailik Petrine, ano, ja ano. Ešte, ja jej ešte pošlem zo Sujoku, sú body eh, na rukách obličkové, takže jej tam pošlem ktoré tie body si vie prirodzene stimulovať. Mm -hmm. No a tým pádom tá energia, toto by sa malo proste reštartnúť a teraz je len otázka času, koľko bude potrebovať tá chrbtica na to, aby sa zregenerovala. No a urobil by som si každý večer to, že robil by som si takú meditáciu, že zo zeme prúdi zemská energia po prednej časti, z z nebeská po zadnej časti, čiže po chrbtici. A vidím, ako sa tá moja chrbtica opravuje, lebo zoberme si, že mozog nerozozná medzi fikciou a realitou. Takže ja keď teraz zoberem a mám v ruke citrón a začínam ho žmýkať a kvapkám si ho do úst a teraz v ústach cítim tú kyslú chuť, tak každý, kto toto počul, tak má v ústach sliny. Ako je možné, veď on citrón ani nevidí, ani ho nie je. Ako môže mať v ústach sliny? No, odpoveď je jednoduchá, lebo mozog spustí nejakú reakciu. Takže ak ja no, poznám... Hlavne na koncerte dýchového súboru. Áno, a pre trúbkárov je to najlepšie. No. Ta takže preto ten mozog má obrovskú moc a je na mne, aké informácie tam budem zavádzať. Čiže keď si predstavím, že moja e, e, postup Petri by mal byť, že sadnem si, ospravedlním sa, chrbtica, ja sa ti veľmi ospravedlňujem za to, že som zachraňovala a ťahala na svojich pleciach všetky bremeny sveta alebo všetky problémy sveta. A teraz to všetko zhadzujem, mentálne to urobte aj, že zhodím všetky tie problémy celej mojej rodiny alebo blízkych, známych, detí, rodičov, uh, manžela, kohokoľvek, sadzujem dole a teraz sa o teba budem starať, budeme ráno večer cvičiť, budeme dobre papať a budem si robiť meditácie, tak si zoberte, toto vie urobiť malý zázrak v rámci tela, ale potrebujem tieto veci urobiť. Ale ak tá chrbtica nie je v poriadku a teraz, čo ja viem, prišiel kuriér a doniesol ťažký balík, tak ho poprosím, nech ho dá ku dverám. Lebo, viete, mám problém s chrbticou. Nie, že budem sa hrať, lebo ja som silná, ja to zvládnem. Vy potrebujete ísť do tej úrovne pokory. To je to, čo sa mne napríklad stalo s hlasom. Ja som ľuďom nehovoril, ja som geroj, počúvajte do konca očistý, to už bude normálny hlas, to spolu zvládneme. Ja som povedal, prišiel proces očistý, ja keď budem môcť a keď som boli prestávky, tak som išiel do ticha, harmonizoval, robil som si cvičenie, iba na základe toho som to ustal a ja som tomu hlasu poďakoval, ale očistu som nekončil tak, že vidíte, aký ja som frajer, keď viete, ako telo funguje, pozrite, čo viete. Nie, toto je o ono to vyzeralo tak, že ste im hovorili, budeš to jesť, tie strukoviny. A preto ste zachránili. Nie, nie. Nie, to preto <laughs> Marek na začiatku písal, že tá palda, lebo keď ja som im povedal, ja ťa špaldu, tak, <laughs> tak oni boli všetci nadšení. Nie, nie, za to nemôže spalda, za to môže to, že väčšia časť ľudí pri očiste má natlakovanú pečen so žočníkom, a tým pádom tá špalda tam začne robiť s kapustou, s brokolitou, robiť poriadok a tí ľudia potom majú zemetrasenia v rámci toho mm. organizmu. No, aby sme postihali, ešte tu mám dva maily s dátumami, ale už v každom iba jeden e, dátum a poslal som vám jeden s obrázkami mail, neviem, či ho už máte, ak si ho pozriete do schránky od Andreji. Je tam obrázok s nejakým práškom zubným ona nám píše, zdravím vás milí Petrovia a Michal, píšem do večernej relácie, lebo som sa chcela dozvedieť niečo bližšie o sebe z môjho dátumu narodenia. Ten dátum je 24.11.1974 Momentálne ma trápi už asi mesiac exem na rukách medzi prstami, na ľavej ruke ho mám medzi ukazovákom, prostredníkom a prsteníkom, na pravej ruke medzi prsteníkom a malíčkom. Exem je červený, suchý, svrbý, čo sa týka môjho stravovania, na ranejky mám najčastejšie ousenú alebo pohankovú kašu s čia semiačkami, ľanovými alebo tekvicovými semiačkami, orechami, ovocím a škoricou. Na obeda večeru si varím rôzne zeleninové alebo strukové bielkovinové polievky, kuracie, bravčové, hovedzie meso, tiež ryby s rýžou, varenými zemiakmi, a zeleninou, v lete čerstvé šaláty, v zime sterilizovaná alebo dusená zelenina. Avšak, keďže pracujem na tri smeny, robím si na desiatu celozrné pečivo s maslom, šunkou a zeleninou, pretože nie je dostatok času na zohriatie vareného jedla. Obľubujem cibuľu, cesnak, kaleráb a tiež pikantné jedlá, ale už ich obmedzujem. Zo sladkých mám rada rýžový nákyp, žemľovku alebo palacinky. Keksíky ani cukríky nejem, v práci mám dostatok pohybu, čo mi vyhovuje, nakoľko som už predtým mala aj sedavé zamestnanie a to ma fakt nudilo. Z výživových doplnkov beriem už dlhodobo rejší, robím si aj tri mes, e, trojmesačné kúry dvakrát do roka od Duolife Moja krv. Ešte by som chcela dať do pozornosti zubný prášok od firmy Zeo, Zeo, Zeo Zoe, ktorý používam už jeden rok a mám s ním veľmi dobré skúsenosti, obsahuje zeolit, šalviu a metu, žiadny fluorid, objednávam si ho cez internet, ale bola by som rada, keby sa predával aj vo vašom obchode, napríklad v Nitre, vo Vitanatur, kde rada nakupujem Poslala nám teda aj toto foto. Chcem sa vám poďakovať ešte za vašu prácu a za to, že šírite povedomie o tom, ako sa máme starať o svoje zdravie, aby sme boli vitálni a plní energie. S pozdravom, vaša stála poslucháčka Andrea. Tak neviem, či máte možnosť ten obrázok vidieť? Áno, videl som. Uh mhm. -huh. No, takže ideme odzadu. Tak, ak chcete, aby ten zubný prášok sa v Nitre predával, lebo Nitru už si prebral manažér pred asi rok, rokom aj niečo, rok a pol alebo viac. Mm -hmm. Takže kľudne choďte do obchodíku, povedzte im, že toto je zaujímavé, že či by to nechceli predávať, že toto si kupujete a kupovala by som si to potom tu u mhm. vás. Vy to vo vašom nemáte tiež? My, uh, nie, my tam máme viacero veci. Treba si uvedomiť, dneska uh, výrobcov a dodávateľov je extrémne množstvo. My môžeme mať v obchode takéto veci, ale pre mňa je takisto dôležitá vec je ekonomika. Zoberme si, že my máme na sklade, e, keď zoberieme predajňu, tovar za 25 alebo 30 tisíc eur. Každý taký doplnok a každá ďalšia, to nie je o pšene. Pšeno je 1 euro, doplnky sú od 5 do 10, 20 a viac euro Takže reálne ja tam môžem niečo mať, ale vždy tam máme to, o čom je ako keby dopyt. To znamená, a to, čo sa predáva. Ak mne sa predá zubný prášok trikrát, lebo my tam máme napríklad denty prášok, a denty prášok je ďaleko z tohto pohľadu zaujímavejší a účinnejší, ako napríklad z môjho pohľadu toto. Ale samozrejme viem, že tam máme ešte nejaké iné, Takže my môžeme mať 5 alebo 10 druhov takýchto rôznych práškov, ale otázka je, čo z toho si tí ľudia budú kupovať. Čiže ak niekto príde a my čokoľvek ľuďom vieme objednať a on povie, OK, chcem 5, tak si zoberiem 5, tak my to vieme objednať, ale takisto treba rátať do toho štádia, že je nejaký výrobca, ktorý má dva produkty. My si od neho zobereme napríklad jeden pre nás je to nový dodávateľ, nová faktúra, nový náklad pre účtovníčku. A, a, e, tí zamestnanci, e, tí ľudia, čo pracujú u nás vo firme, to musia nahrať, musia hodiť, urobiť tomu cenu, potrebujú to dať na e-shop. No a za mesiac sa predajú dva. Takže to nie je produkt, ktorý by bol až tak veľmi zaujímavý. Ja rozumiem a samozrejme dneska ten trend je veľký, že tých produktov, čo by sme mohli mať v obchode, je kvantum, ale otázka je to, to čo si ľudia budú kupovať. Keď zoberieme napríklad planetiacký obchod, čo my máme v Bratislave, tak my máme nejakú radu čokolád, ale my by sme mohli mať celý regál čokolád, ale otázka je, že či budem predávať uh, eh, 5 druhov čokolád, ktorí majú 82, 81, 85 percent kaká od piatich rôznych firiem, alebo budem predávať plus minus určité množstvo čokolád, ktoré, sa najpredáva, ktoré sú najpredávanejšie. Čiže my ideme v tej filozofii a čo sa týka aj potravín a bioobchodov, tak zoberme si, že za chvíľku to zvalcujú uh, hypermarkety a najväčší problém je, čo ja mám kamarátov známych, tak vy vychováte ľudí v, nejakej, uh, v nejakom mieste, napríklad tak, ako má sestra v Tvrdošite obchod, a mala tam klientov, mala zákazníkov, samozrejme robili sme tam aj nejaké prednášky, čiže ľudí sme vychovali a ako sa správajú ľudia jednoducho. Otvorili tam a najskôr tam bol len jednota, potom tam pribudlo Tesco, potom tam prid, pribudol Kaufland a teraz tam pribudla DM Drogeria. Takže čo si myslíte, že ako chodia ľudia? Samozrejme, do jednoty pribudla napríklad Natural hlava, takže ľudia sú v tomto také zvláštne tvory. Oni hovoria, že tešíme sa a chceme, aby naše Slovensko fungovalo inak, ale keď majú možnosť si kúpiť, a to by som vám mohol uh, povedať a dať do napríklad nejakých mojich aspoň piatich kamarátov, ktorí majú bioobchody, tak povedia, že príde zákazník, on sa popýta v obchode, on mu všetko vysvetlí a on si potom ide napríklad do Teska alebo do Kauflandu a kúpi si to tam alebo si to objedná cez nejaký e-shop, ktorý nemá žiaden náklad, on si urobí predajňu nejaký sklad z domu, internet si urobí za pár euro, tak samozrejme môže mať nižšie ceny. A keby my Slováci sme boli takí tí a, Slovania a takí tí, že držíme sa, že sme národovci, no tak podporujem ľudí, ktorí to robia so srdcom. A ja nie som teoretik, ja som praktik. To znamená, ja to, čo aj rozprávam, aj robím. Ja keď čokoľvek, ja mám klientov už za tých 25 rokov, tak ja vždy využívam služby klientov a tých, čo to robia so srdcom. Tí, čo to robia kvôli peniazom, tak tých nepodporujem. Ale tí, čo sú srdiečkovi a robia to preto, lebo to majú radi, tak ich podporujem. Čiže ja keď napríklad som bol v Bystrici, tak viem, že OK, je tam Alfabio, no tak ich podporím a môžem urobiť takéto. Alebo keď viem o nejakej kvalitnej reštaurácii, tak ja sa tam nájsť idem, aby som ich prirodzene podporil, aby sa im darilo. Nie som ten. Samozrejme, ja si môžem urobiť lepšie, kvalitnejšie jedlo, ale ak vidím, že tí ľudia robia so srdiečkom, tak ja tých ľudí podporujem. A keby my sme všetci ako Slováci toto urobili, tak napríklad ani moja sestra, e, samozrejme tým, že tam do mesta, ktorý má, čo ja viem, 10-12 tisíc obyvateľov a máte tam 4 obrovské hypermarkety, tak vysvetlíte, ako to môže prežiť na Orave, kde ľudia by mali byť sebestační, že si vedia dopestovať. Jasné, no nedopestujú si to, lebo na čo by som pestoval, keď ja musím bojovať s prírodou, chrobakmi, bylinkami a takýmito? Keď v hypermarkete si to kúpim za pár eur, pozrite, ve to je kvalitné, čerstvé, mrazené pečivo z mrazeného polotovaru. No a Metrix robí presne to, že tým, že ľudia kupujú takéto lacné potraviny, tak oni spôsobujú to, že tie lacné potraviny E, spôsobujú, že tí ľudia začnú pre, e, nevedia prírodzene používať sedliacký rozum, no a ľudstvo hlupne. Takže za pár rokov to tu bude iná paráda, lebo tie potraviny nemajú výživné látky. A ešte je posledná vec k tomuto, je rozdiel, či si kúpite rížu naturál od toho istého dodávateľa v hypermarkete alebo v nejakej biopredajni, kde ten človek sa tomu venuje s láskou, kde je to práca, ktorá ho baví. A samozrejme, môže byť o 20 centov drahšia, alebo aj o 50, ale koľko potrebujem na tej ríži, veď v podstate, keď si uvarím rížu naturál, tak ja strašne šetrím, alebo veľmi šetrím oproti tomu, ako keď si kúpim nejaké pečivo. Takže ak my ľudia začneme presne premýšľať tým, že budeme podporovať ľudí zo Slovenska, ktorí robia veci so srdcom, tak to bude fungovať inak. Ale samozrejme, keď niekto príde a povie, ja so srdcom vyrábam napríklad mliečne výrobky, tak poviem, prepačte, ale z pohľadu výživy ja vás chápem, rozumiem, ale ja to predávať nebudem, lebo mlieko celkovo uh, blokuje a oslabuje tie orgány uh, ľudského tela, takže ja toto nezaradím. Mm, ja a on sa otočí zaradiť. na svoju manželku a vraví, vidíš srdco, tak to s tebou už robiť nemôžem, lebo ano. vyrábam to so srdcom a ty moje srdco mi v tom už nemôžeš pomáhať. Takže reálne potom on nech si hľadá cestu, akým spôsobom to predávať, lebo ja som si zadal a filozofia moja je, že máme potraviny, ktoré liečia, čiže potraviny, ktoré vrátia tomu človeku život. Nie, že predávame najkvalitnejšie potraviny z celého sveta. Čiže bio nejaké bravčové meso alebo bio hovedzie. To znamená to, čo dokáže podporiť a, tým, a to, čo, v čom, s čím som ja v súlade, tak v tom obchodíku máme. Takže preto zoberme si, že my máme do týždňa dvoch, troch nových dodávateľov, oni prichádzajú zo superfood, s takýmto, s natierkami, s čímkoľvek, ale toto všetko my predávať nevieme a ani nemôžeme, lebo samozrejme nemá ten obchod takú kapacitu. No a je samozrejme dôležité, že čo sa tam, čo si tí ľudia budú kupovať. Čiže to, čo si budú kupovať, my nemáme problém tam predávať hociaký kvalitný produkt, ktorý prejde svalovým testom a keď si ten produkt budú ľudia kupovať, ale zaradiť produkt, že máme, čo ja viem, 10 zubných pást a máme tam nejaké 3 prášky a prida tam ďalšie 3-4 e, zubné prášky, tak ja viem, že dnes sa to viac predávať nebude. Dovtedy, dokedy ľudia nebudú uvedomeli a dovtedy, dokedy neprestanú chodiť do hypermarketov a lebo ten level, keď chcete zistiť, kde sa nachádzate, ach, tak ja keby som napríklad urobil, že kontrolu po slovenských rodinách, no tak by som bol asi prekvapený z toho, že čo tí ľudia domu majú, lebo úroveň číslo jedna, čo by som kontroloval, je aj chladnička, mrazák, aké potraviny tam reálne máte, aké má zloženie a takéto. Bod číslo 2. Išiel by som do kúpelky a skontroloval, že či tam máte zubné pasty, head and shoulders a taký shoulders a takýto. To znamená, to je ďalší vplyv chémie, ktorý na vás vstupuje a ktorý vám môže preťažovať napríklad pečeň, keď používam komerčnú drogériu na seba. No a potom tretí level je práce prášky, aké používate a čo používate na umývanie, čistenie riadov, a aké tablety do myčky používate. Toto všetko ovplyvňuje váš level. A zoberme si, je veľmi málo rodín dneska, kde, kde by som prišiel, aby to prešlo, že všetky tieto úrovne majú zachytené. Hm. Prečo? Lebo je to komplikované, samozrejme je to náročné. No a ľudia povedia, nemám toľko peňazí na to. Ale keď to telo je vitálne, tak ste schopní zarábať, pracovať ďaleko lepšie a ďaleko výkonnejšie. No prejdeme na tú tabulku. Áno, čiže keď sa, vráti, keď sa vrátime, uh, teda... K prečo Andrej, áno. Prečo Andrea má tie problémy, ktoré máme, má, tak jeden prvý z tých problémov je, že tu máme zemičku, čiže zase ona pomáha, zachraňuje, jej predispozícia, ona má vietor, čiže stres ju zaťažuje a najslabšie orgány má pľúca a obličky, pľúca s hrubým črevom a obličky, takže preto tie kožné problémy. No a Najväčší zadrhal, ktorý je číslo jedna, sú tie nočné, ktoré robí, lebo ona robí na smeny. Takže to dokáže obrovsky vyčerpávať organizmus. A vtedy keď má záťaž, namiesto toho, aby si zobrala, existuje taká, že termoska na jedlo, volá sa to S-Bit, to je firma, ktorá predáva termosky. Zoberme si, že ja keď kdekoľvek idem, idem autom, tak v podstate mám termosku na jedlo. Ja keď idem na školenie trojdňové, tak ja mám termosku na jedlo a v aute taký turistický varič, čiže ja si vždy varím jedlo pre seba, ja sa nikdy nespolieham na to. Čiže aj teraz a, môžete urobiť jednoduchú vec, že ja sa ráno zobudím, alebo keď idem na nejakú nočnú, tak si zoberem, večer si jedlo ohrejem, dám si do tej ter turistickej termosky a keď ho budem jesť o 5 ráno, tak to jedlo bude horúce, čo ideálne je, v noci by ste nemali jesť. Takže samozrejme, keď človek pracuje, tak povie, že je hladný, lenže vy preťažujete nočnou ten organizmus a ešte jedlo. Takže keď už mám jesť, tak to jedlo nech je vysoko kvalitné, lebo chleba so šunkou a maslom vás len zhoršuje vám zdravotný stav. Takže ak sa chcem dostať s exémou, tak krok číslo jedna potrebujem vyhodiť e, chleba, pečivo, e, mliečne výrobky a keď meso, tak kvalitné, čiže nejaké biele mesa, hydina, divina, po prípade ryby. A samozrejme, treba podporiť pľúca hrubé črevo, čiže e, spomínali ste Duolife, keď z Duolifeu, tak určite tam treba napríklad Fiber s borelisom, lebo to prečistuje pľúca hrubé črevo. Lebo rejš je síce výborná na energiu, ale nie na to, aby vám podporovalo a ozdravovalo pľúca hrubé črevo. ak by ste mali teda eh, že cítim teplo aby vám mi horúčosť, tak keď to chcem ešte silnejšie, tak namiesto fibra použijem chlorofil alebo chlorelu. A týmto spôsobom sa starám o to črevo, aby fungovalo. Čo sa týka vás, tak vy máte uh, z numerológie vám vychádzajú 5 jednotiek, hm. 3, dvoj, 3 dvojky, nemáte trojku, máte dve štvorky, máte jednu, jednu peťku, nemáte šestku, máte dve sedmičky, nemáte osmičku a máte dve deviatky. Takže reálne vy tam máte aj dobré napojenie hore, takže vy prirodzene cítite, že to možno, čo robím, nie je úplne v súlade, ale aj tak to robíte. A platí jedno pravidlo, že môj život dneska je taký pekný iba vďaka tomu, že môj dar je dobrá intuícia a ja ju počúvam. A vy máte dar, že vám informácie chodia z nebies, len vy ich musíte počúvať. Čiže keď vám vaše vnútro povie, toto nie je dobré, tak to nerobím. A nemá vám to dať ako signál, že vám privedie utrpenie, lebo ľudia sa môžu zmeniť iba dvomi spôsobmi. Tým, že sa dobrovoľne rozhodnem a vystupujem zo svojej zóny komfortu a idem do novej situácie, kde sa niečo musím naučiť zvládnuť, alebo cez bolesť sa musí meniť. Takže mm. múdry človek sa mení bez bolesti a ten lenivúčky sa mení cez bolesť a cez utrpenie. Takže vždy si treba zvážiť, ktorým smerom chcem ísť. No, my sme si povedali, že budeme do pol, ale mám tu ešte jeden dátum, krátky mail, tak neviem, či to stihneme. Stíhame, stíhame. Dobre, aby sme do 12. skončili. 20. marec 1974 a píše nám Jana. Dobrý večer, predovšetkým sa chcem poďakovať za energiu a čas, ktorý vkladáte a vynakladáte pre ľudí. Počúvam vás pravidelne, dala som si spraviť aj diagnostiku, e-diagnostiku a podľa dátumu narodenia mi vyšlo drevo, 146, oheň 83, zem 42, kou 104, voda 125. Nedávne vyšetrenie Sona Brucha, nález na pečienke, e, hermagion a cystu na obličke. Chcem sa opýtať, či sa dá nejako zmeniť veľkosť toho hemagiomu, pretože všade píšu, že sa to dá odstrániť len chirurgicky. Ak by sa zväčšoval, veľkosť je 28x30 mm. Vopred ďakujem za odpoveď, prípadne radu ohľadom hemagiomu a aj cysty na obličke a prajem ešte pekný večer. To sme mali do tej večernej relácie. No, uh, cistu sme spomínali a zoberme si, že vidíte, uh, keď, keď počúvate naše večerné relácie, minimálne tie datumové, tak vidíte, že keď pozrieme na tento večer, tak aké čísla prevažujú teraz v rámci No, v rámci um, tých čísel máme tu šarmantnú asistentku. Jednotky, teraz... dvojky a štvorky a deviny z toho, Áno, takže, toho čo vidíme. Ale to, to, čo štandardne sa tak neobjavuje, tak je to o tom, že túto máme veľa štvoriek, čiže tu sú ľudia, ktorí majú ďaleko silnejšie sebavedomie Uh mhm. -huh. a s tým sebavedomím by ste mali uh, pracovať, lebo keď ho budete dobre používať, tak nikdy žena, ktorá má veľké sebavedomie, sa nedopracuje k tomu, že má nejakú tistu na obličke. Čiže z tohto pohľadu je to záležitosť, keď to ideme riešiť, tak je to záležitosť toho, že vy sa neprejavujete a že vy nepoviete svoj názor a idete sama proti sebe. A keby bola pani na konzultácii, no tak jej poviem, že tak mi porozprávajte, aké máte vzťahy k sebe a partnerské vzťahy, alebo iné vzťahy v rámci rodiny a zistíme, že je to presne o tom, že idem sama proti sebe. No a prečo vám to zautočilo na pečeň? Lebo pečeň uh, nezvláda napätia, no a vy predispozične pri narodení máte najslabšie obličky, e, či nie, pardon, e, najslabšie je trávenie, potom je kov a potom sú obličky. Ale to bolo pri narodení. Čiže keď ste si robili komplexnú diagnostiku, tak tam vidíte, že ktorý orgán je teraz najslabší, no a samozrejme tie obličky s pečenou sú teraz slabé, možno aj trávenie je tam výraznejšie slabé. Aké tam boli tie čísla ešte raz? A... Pri dreve 146, oheň 83, zem 42, kou 104, voda 125. Takže drevo a voda sú tak najviac. Áno, ale keď zoberieme to trávenie, ako som hovoril, bolo najslabšie, ale toto je otázka, že či to je diagram alebo pentagram uh, pri narodení, alebo je to reálny stav, lebo tam pri tej komplexnej diagnostike vždy ukazuje stav, s akým ste sa narodili a v akom stave sa dneska nachádzate. Ale nemáme túto info, ale pointa je tak či tak, je, že niečo je, čo vás veľmi štve a trápi, čo vás stresuje a toto treba odstrániť. Čiže ak vy chcete eh, ten problém s pečenou vyriešiť, tak prvá vec je, začnem sa nad všetkým usmievať a budem používať takéto špa španielské maňána, to znamená... <laughs> Áno, odstrániť, lebo, lebo keď je problém s partnerom, tak to neznamená, že ho máte akože fyzicky odstrániť. No veď, ale keď to už sme si hovorili na vody, akým spôsobom riešiť určité veci, ale platí v tomto štádiu, že koreň vášho problému je určite to, že vy držíte veci v sebe. E, keď chcete vyriešiť váš zdravotný stav, čiže cistu a pečeň, tak treba si sadnúť. Meno bolo ešte raz aké? Jana. Čiže Janka si sadne a povie, dobrý deň, ja som slečna Janka a mladý muž alebo ľudia v okolí, ak máte Janku radi, budete vtipkovať, zabávať. Kto ma bude vytáčať? Janka je Jangovikov. Takže vyťahnem Torové kladivo a dostanete ranu do hlavy Torovým kladivom. Takže Janka je len žena a väčšinou kovy všetko v sebe držia. To znamená, aj moja dcera je Jinkou, nie je Jankkou, ale je Jinkou a viete, koľkokrát my potrebujeme, a ja potrebujem použiť všetky svoje zručnosti, alebo aj manželka, aby sme ju rozplakali, lebo vidíme, že ona niečo vo vnútri rieši a ona vám to nepovie. A to isté je s Jankou. Janka tam má nahromadené čo e, toho bela. Takže keď chcem vyriešiť pečeň a obličky, poupratujem tu. E, jedna z vecí, ako môžete upratať, zoberete pero papier, sviečku, železný hrniec alebo misu a na, budete písať listy. To znamená, či je to mamina, ocino, manžel, deti, ktokoľvek, šéf, ktokoľvek. Čiže keby to bol šéf, tak ten list bude. Milý šéfe, keď som nastúpila, bola som nadšená, že idem do tejto práce a potom vy zastratý debil, hlupák, idiot, plešatý, ešte tučný. <laughs> Ale a, neop, a... neposielajte mu to, prosím. Jasné. No a ten list by mal vyzerať tak, a je to jedno, či to je list pre manžela, pre šéfa, alebo je to list pre vás. Aj sebe môžete taký list napísať a vy nadajte. A ten list by mal byť taký, že keby to čítal manžel, manželka, šéf, tak v druhej vete musia dostať infarkt. Nie ako jedna pani vraví, pán Planeta, tie listy nezaberajú a vrem, vy čo píšete narodený nový list, že som nahnevaná na teba, ale aj tak ťa ľúbim. Nie, vy mu máte napísať, somar, starý, lenivý, s pneu, servisom, ja som si nebrala automechanika, ja som si brala vyšportovaného a ty, ty si pivom zasraný jeden s prepačením sa od, <laughs> Budem musieť za... vypípať za chvíľku. Áno, ale to je ešte stále dobré, lebo niekto, ja nemám v slovnej zásobe vulgárne slova, ale ľudia, čo ich používajú, tak tam majú byť aj vybrané slova v celej tej škále. Mhm. Lebo vy si predstavte situáciu, že ten človek mi niečo hovorí a Janka teraz ako kou to všetko v sebe drží a udiera vám to na obličky a peče. Mm. Takže vy máte urobiť Janka čiaru, usmiať sa a od dnešného dňa. Kto má rád Janku, mám ho rada. Kto mi začne ubližovať, tak poviem, ukrudný hormón, lebo vyťahnem babu Jagu a nedopadne to dobre. No a nepovedali sme, že čo s tým listom potom? No, na konci dá dátum podpis a spáli to. A spáliť to treba. A, a ten popol treba vyhadzovať von do prírody, lebo jedna pani ten list hádzala do záchodu a praskol jej záchod. Pravím, pani, ja neviem, čo ste tam písali, ale to... Ani záchod to nedokázal stráviť. Nie, ani oheň to nestrávil a samozrejme záchod od takého tlaku pukol. <laughs> Joj lebo ja som ešte nepočul o tom, aby niekomu pukol záchod. <laughs> Takže tu, si, tu je ale krásny dôkaz toho, aby ste pochopili, čo všetko v sebe ľudia majú nahromadené a mhm. o čom všetkom sa nezdôveria nikomu, lebo je to možno veľmi ťažké, veľmi bolestivé. Ale papier a pero a oheň dokáže urobiť zázrak. <laughs> A Mám veľmi veľa ľudí, ktorí túto techniku vyskúšali a ten svet sa zmenil, ich život sa zmenil. Prečo? Lebo treba si uvedomiť, že emócie nie sú stlačiteľné. Čiže ak Janka chce urobiť zmenu, čo sa týka cisty obličiek, tak toto je prvý krok. Mm. A to majú dnes záchody svoj svetový deň, si predstavte. No vidíte, tak sme to trafili. Zás, zás, zás je deň hajzlov, takže... <laughs> Ale, <laughs> ale to, by, to by mali dostávať e, naši politici nejaké špeciálne ocenenia. <laughs> Ešte, že to nepripada na Petra a Pavla. Áno, áno, no, tak ľudia u nás hovoria už rôzne, takže ešte, ešte hajzli sme neboli. <laughs> Takže... tak si to môžem. Pôjdeme aj na mriežku, alebo ešte chcete niečo dodať? Takže pôjdeme aj na mriežku, ale keď to zoberieme, že prvý krok je fakt dôležité to, aby všetky tie emócie, ktoré Janka v sebe mala nahromadené, dostala von. Po prípade si kúpila boxeristické vrece, po prípade pozerala romantické filmy. E, keď chcete, ja teraz cez víkend som si pustil jeden z mojich obľúbených. Angeliku. Angeliku, no určite. Dobre. <laughs> Nie, Viete si predstaviť, ja s tým môjim hlasom a ešte krivajúcou nohou. <laughs> Veď by zdrhla každá Angelika, takže... takže... Aký bol to film romantický? A, nie je to romantika úplná taká, ale no. je to krásny film na emócie a na pochopenie toho, ako každý z nás môže ovplyvniť svet. A to je film, a už som ho niekoľkokrát spomínal, a to je, volá sa, volám sa KHAN. Mm -hmm. To znamená, je to chalán, ktorý má Aspergerov syndrom a žil život a zažil si veľa vecí a tam je krásne ukázané, o čom to je. Takže ak si myslíte, že ste emočne silní, tak si pozrite tento film, toto majú problém ustať aj chlapi. To znamená, aby tá slzička nejaká nevyskočila z oka. Takže uh, pre Janku platí jednoduchá vec, že pozrite si takéto filmy, ktoré sú pre vás veľmi emočné a vyplačte to. Vy, vyboxujte to z toho uh, napríklad do vreca, vypíšte to do listov, aby to išlo von. To je prvý krok. Druhý krok je samozrejme podporím pečeň, čiže pečeň je orgán, ktorý je 100% schopný sa regenerovať, čiže môžem mať pestrec, po prípade záleží, môžem mať zelený jačmeň, môžem mať reši, to znamená, môžem napríklad na pečenie dobrý chlorofil alebo proselekt, čiže môžem použiť tieto veci. No a na obličky cista je vlhko chlad, takže tam je vždy základ a na vlhko najlepšie zaberá slzovka alebo nápoj čínskych mudrcov, no a silné vývary, silné polievky vám pomôžu. Ja každému človeku hovorím, najskôr urobte všetko preto, aby ste to vyriešili alternatívne a keď budete vidieť, že teda vaše telo vám to nepúšťa, a že ten stav sa a, zhoršuje. Samozrejme, on sa bude zhoršovať, keď neurobíte to emočné odstranenie, lebo vo väčšine prípadov, keď ľudia urobia presne tie kroky, že začnem sa starať o pečeň o obličky a nemíňam energiu na iné veci, tak ten stav sa znásobí. Mal som aj jedného pána, ktorý mal uh, nejaký kameň na obličke a doktor povedal, to musíme len operatívne a on použil len jednoduchú vec, samozrejme snažil sa, aby mal dobré vzťahy, ale použil čaj na rozpúšťanie kameňov, či obličkový, žočníkový, chanka piedra. A, a lekár bol uh, bez roboty. a lekár, keď išiel na opred, povedal, že OK, o mesiac je operácia a keď išiel na predoperačné cest, te, testy, tak lekár bol v šoku, lebo obličkový kamen tam nebol. <laughs> Takže Vy ste sa dali veľmi... operovať niekomu inému? Áno. <laughs> takže reálne vy, ja každému hovorím, urobte všetko preto, aby ste to mohli alternatívne zvládnuť a až posledný krok by mal byť operatívny zákor, zákrok mm. a vyrezávanie. Ale Akú cestu si človek vybere, je individuálne, lebo ja nie som zodpovedný za váš život a nie som zodpovedný za to, aký krok urobíte alebo neurobíte. A to není ani lekár zodpovedný za to. Mm. Takže... No, máme ešte 5 to... minút, pán Planeta, tak poďme sa zmestiť aj s tou tabulkou. Dobre, takže a, uh, hovorili sme jangovikov, patogen horúčosť, orgány, ktoré sú slabé, sme hovorili. Mriežku no sme a... nepovedali a mriežka je teda 23.74, tak. takže tam je jedna jednotka, štyri dvojky. Hm, štyri. Jedna trojka, dve štvorky, ano. není peťka a potom jedna šestka, jedna sedmička, jedna osmička, jedna nevia. Peťky sú dnes najchudobnejšie. Áno, a štvorky najbohatšie, takže... Ak nerátame preto, jednotky, dvojky samozrejme. Preto, preto platí Eh, to, že každý človek je strojcom svojho života a zdravia a treba si uvedomiť, že záleží len na nás, ako pristupujeme. Preto aj vznikli tieto relácie, aby ľudia mali možno iný pohľad na to, ako klasická medicína, lebo klasická medicína, aj teraz som mal jednu klientku, ktorá mi volala, že má endometriózu a lekár ju vystrašil, že keď neotehotne, nikdy nebude už mať deti. Čiže medicína nemá strašiť. Medicína má povedať, že OK, jedna z možností je toto, veď ale doktor nie je jasno zrývy, aby vedel, že čo sa udeje a neudeje a je kopec ľudí a príbehov, ktorým lekári povedali, že nikdy nebudú mať deti a deti majú. Že z tohto problému sa nikdy nedá vyliečiť a vyliečili sa. Mm. A ja mám jednu klientku, ktorá mala smrteľnú pľucnú chorobu. Pred, um, dosie, mala sa dožiť 7 rokov a dneska je už, čo ja viem, asi 15 rokov potom, ako mala zomrieť podľa normálnych štatistík. Takže reálne, ak vy urobíte všetko preto, aby to telo bolo v rovnováhe, čiže rovnováha telo, mysel, duša, tak tým pádom vaše telo vám to prirodzene vráti. A vy len hľadajte odpovede, ktoré sú pre vás podstatné a dôležité. No ešte by bolo o čom, lebo máme tu aj ďalšie maily, ale to už si necháme na ten nasledujúci týždeň. Keď už dátumovky rozoberať nebudeme, tie dostanú priestor potom opäť o tri týždne vo večernej verzií a snáď sa nám zase nejaké nazbierajú. Pre dnešok mám pocit, že sme aj tak toho povedali celkom dosť a nemuseli sme toľko e, vymýšľať iné témy. Mali sme od poslucháčov určité vnúknutia, ktoré nás teda previedli opäť tými pomaly dvomi hodinami. Pán Planeta, ďakujeme veľmi pekne. Zotavujte sa. O týždeň si opäť budeme volať. Áno, áno. Budem pracovať na tom, že už na koncerty pred reláciou chodím nebudem a nebudem. <laughs> Žiadne metalové alebo na fotbal. Áno, áno. No, Lebo určite to... ste aj pozerali ten, tú blamáž v Nemecku, tých slovenských futbalistov, ako tam vybuchli. No, nie, nie, nie to, každý... neviem. To, to... Nie? Ja som mal včera prednášku, tak povedzte, ako dopadli. No doma zdolali Nemecko 2-0 historickým výsledkom, ktorý sa nikdy nikomu inému na svete nepodaril poraziť v kvalifikácii eh, na domácej pôde týchto veľký, velikánov, majstrov sveta x násobných a v Nemecku prehrali 0-6, takže to bol riadny debakel, facka veľká. No, tak ale to je, to sa nemôžete čudovať, lebo keď vidíte, aká mentalita toho slovenského športu je, aký majú jedálniček, aký majú prístup, aké je vedenie toho celého, tak vy sa ani nemôžete čudovať, že ten šport u nás vyzerá tak, ako vyzerá. No ale samozrejme, vždy sa dá s tým niečo urobiť, len to musíte systematicky uchopiť, tak ako je to v, vo výžive, tak preto aj ja som hovoril, že v, v určitej dobe môjho života bude súkromná škola, kde ja zoberem deti a, a vytvorím normálne hviezdnú rotu detí, ktoré kdekoľvek budú, budú valcovať ten Matrixový systém. No, a nie preto... deti to už valcujú, bohužiaľ, teda na námestiach. No áno, deti valcujú, ale tie deti sú tak či tak není pochopené, systémy v školách sú zastaralé, nástroje, keď vidíte, ja napríklad, keď som v Bratislave a vidím, ako deti idú z tréningu a pijú džusiky, jupika a také tie sladké vody. Ono, majú svoje energetiáky. Alebo energetiáky, no tak to nie je cesta. E, zoberme si tú mladú generáciu športovcov, tak oni každú chvíľku majú zranenia, takže oni nedosiahnu tú éru, napríklad mm. Jagra, alebo čo bol Hosa, Kára, lebo to telo je slabé, oni ako keby ten základ majú väčší, že energie majú dosť, ale základy sú slabé. Ale oni nechcú takú kariéru, oni chcú také peniaze. Jasné, a oni, ne, oni chcú peniaze bez toho, že by išli, prešli tou cestou, tou, tej driny. No, to je zase téma na nejaké rozprávanie, tak si to odložíme. Bude o čom.